Falënderimi absolut takon Allahut te bareke ve teala, Zotit të botrave, përshëndetja e Allahut dhe mëshira e Tij qofshin mbi më të mirën e Pejgamberve Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem, shokët e tij besnikë, familjen e tij të ndershme dhe gjithë ata të cilët e pasojnë me të mirë deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me lejen e Allahut te bareke ve teala shpjegimin e librit të Hoxhës Muhammed ibn Abdul Wahhab, libri Njësimi i Allahut xhelle ve ala. Thotë hoxha, Kaptinë, El khaufu min esh-shirk, Kaptinë, friga nga shirku. Dhe kjo kaptina, dijetarët që e kanë komentuar librin e hoxhës Muhamed Abdul Vehabit kanë thënë është kaptina me më rëndësi. Domthon këtë libër që e kena shpjeguar prej tauhidit, definicioni i tauhidit, vlera e tauhidit, kush e realizon tauhidin futet në xhennet, edhe kaptina tjera të cilat kanë me ardhur, kanë thënë hoxhallar që kjo është palca e librës. Palca e librës babu khaufu min esh-shirk. Pse, dijetarët kanë thënë, edhe pse pejgamberi ka qenë i mbrojtur nga shirku, Allahu xhella ua ala e ka përdorë këtë mënyrë kërcënuese për me e kërcënue ummetin, për me i kërcënu njerëzit. Pse? Edhe pse pejgamberi nuk e ban këta nga se është mbrojtjen e Allahut xhella ua ala, po supozimisht po supozojna se me pas ba, nuk e marr parasysh se ka qenë pejgamber. Kështu kuptohet ajeti. Wa la in ashrakte, leyahbatanne amaluk. Ti o pejgamber me bo shirk ta zhdukmi veprën krejt veprat që i ki bo ma të mirat vepra se pejgambert kush ban kurkush andaj djetarët kan than kjo është supozimisht se Allahu nuk e le pejgamberin me ra në shirk po ka dash me msu umetin edhe njerzit në përgjithsi se pa ra në shirk une nuk ja fali as pejgamberit e ku më tjetërkujna ku më tjetërkujna edhe kjo argument i madh për njerzit të cilët mundohen me e përbuzë këtë mesele. Apo me me e paraqit fotografinë kishe njerëzit e kanë kuptuar këtë mesele, o vallahi s'e kanë kuptuar se iblisi nuk rri rahat me njerëzit. Vallahi iblisi një fjalë ta nxjerr dhe të qet shirk. Një fjalë. Të cilën ti nuk e ke ditë se është shirk. Nuk e ke ditë se është shirk. Andaj hoxha ka sjell këtë kaptin për me tregu se sahabët kanë qenë kulmin e frigës për shirkun. S'kanë nejtë rahat. Pejgamberi i Allahut s'ka nejtë rahat. me ju bo doni fitnë. Pse? Për veprat tona, për neglizhencën tonë, për injorancën tonë e kështu me radhë. Andaj hoxha ka sjellë këtë kaptin dhe dijetarët kanë thënë kjo është palca, ajka e e librës. Pse? Kush e ruan këtë mesele? Kush mbrohet prej kësaj çështje, është mbrojt prej krejtve. Kush mbrohet prej kësaj çështjeve, është mbrojt prej krejtve dhe e ka pru fjalën e Allahut xhella ua ala e cila është ma mësim dhe në këtë mesele, ka thënë Allahu xhalla u ala, inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi. Vërtet Allahu xhalla u ala nuk e fal me i bë shirk atina. Wa yaghfiru ma dun zalik liman yasha. Dhe pas kësajna shirkut ia fal kujt doje. Ka thënë disa dietar një prej kuptimeve para se në një libër, ka thënë kshyre Allahu xhalla u ala si i ka nda çështjet. shirk dhe jashta shirkut. Kështu dahen çështjet. Shirk, kufër dhe gjithçka jashta shirkut dhe kufrit, të cilat janë mëkate dhe gjunahe dhe punë të fëlliqura apo ndotura apo të pista dhe shku, thuj çka dush prej fjalëve. Shirku, anësh dhe vepra të tjera. Thot një prej dietarëve, edhe një prej atyre është Ibn Qayimi, thot njerëzit shejtani i ka bë mu, mu tut prej kësaj tjetrës, ndërsa prej kësaj janë siguruar. Shife qysh jau ka, jau ka, jau ka ndryshu sendet. Allahu ka thonë, shirkun s'e fali. Këto janë siguru prej asaj shka s'falet, ndërsa ruhen prej asaj shka falet. Kjo është prej telbisul iblis, prej mashtrimit iblisit. Se iblisi e ka emrin prej mashtrimit. Gjuhën arabe, iblis ai i cili ta pështjel. Ta qet hakin n'fotografinë e batilit dhe batilin n'fotografinë e hakit. Allahu xhalla u ala ka thonë nuk e fal shirkun. Një, njerëz janë më të siguruar prej çkajt? Prej shirkut. Musliman jam, elhamdulillah. Nuk adhuroj gurë, idhuj dhe puta. Ndërsa ata adhurojnë gjithçka tjetër pos Allahu xhallahu ala. Ndërsa çka? Këtu hinë edhe ata njerëz të cilët mirren me këtë çështje. Jau tërheqin njerëzve vërejtjen dhe alarmojnë nga pjesa e dytë, ndërsa i sigurojnë nga pjesa e parë. Ndërsa pjesa e parë aq sa është e rrezikshme, ti me një fjalë me mbet përgjithmonë në xhehenem, Allahu na rujt. Për një fjalë. Dhe gjithë veprat nuk mirren n'llogari. Dhe gjithë mirat nuk t'i merr Allahu xhalla wala parasysh. Allahu xhalla wala në sure Furkan ka thënë jau bojna veprat pluhun dhe hi. Jau bojna veprat pluhun dhe hi. Çfarë vepra? Të mira. Veprat e mira. Andaj kjo është prej kuptimit të selefit këtyre ajeteve. Se duhet me i dhanë rëndësi asaj shka i ka dhanë Allahu rëndësi. Dhe duhet me i dhanë ma pak rëndësi shka Allahu i ka dhanë ma pak rëndësi. Andaj kështu i kanë kuptue dijetarët ajetet dhe hadithet. Kjo është ajeti ma kërcnus që ka zbrit n'Kuran. Inna Allahe la jagfiru en jushreke bihi. Allahu nuk e fal me bo shirk. Allahu nuk e fal që dikush me adhuru me Allahun dikan tjetër. Dhe e kena përmend definicionin e shirkut se shirku shka është çdo vepër, çdo cilësi çdo adhurim çka i takon vetëm Allahut xhella wa ala, nëse ja përshkruan dikujt tjetër, i ke bë Allahut shirk. Dhe me këtë definicion i kupton krejt meselet e akides dhe krejt meselet e shirkut. Pra, veç pyetja parashtrohet, kur duhesh me kuptu, a është kjo shirk a jo, a i takon vetëm Allahut ajo? Si për shembull çështja e lutjes. Çështja e lutjes çka nuk i takon vetëm Allahut xhella wa ala. Nëse lutja është dy kategori, lutje të cilën nuk ka mundësi me ta kry dikush pos Allahut dhe lutje çka mundet me ta kry dikush. Si për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur t'ju thirrë dikush, përgjigjuni. Kjo a për qëllim shirku, a? S'është për qëllim shirku. Pejgamberi sa ka thënë kur t'ju ftojë dikush n'darsëm apo n'gosti apo në velime, domethënë ftesë, i cili feston ai diçka, prej sendeve të legjitimume,, përgjigjuni. Pra obligim o me ju përgjigj. Apo, kur t'ju lutet dikush për diçka me ja kry naj nevojë, kryjeni. Sidomos kur t'ju lutet për hir të thirrjes së Allahut xhella u ala. Andaj dietart e kanë nuk e kanë pëlqy shumë me lyp për hir të thirrjes së Allahut xhella u ala. Pse? Se ka mundësi njëri s'ka mundësi me ta kry ndërsa ti e ngushton. Ngase nuk është e drejtë dikush me të lyp për hir të Allahut, thirrjes së Allahut dhe ti mos me ja mos me ja krye atë nevojë. Mirëpo këtu është çështja se nëse dikush thotë ngatma një bardak ujë, një gotë ujë, a është kjo prej shirkut? Jo, pse ka mundësi me ta krye. Andaj, dallimi mes lutjes shirkut dhe lutjes çka nuk është shirk, me një met, është a ka mundësi robi me kry a jo? A nëse ka mundësi me ta kry nuk është shirk. Dhe lejohet me i than kryma. Dhe lejohet me këmbgul nëse ke shumë nevojë me than kryma. Ngase ka mundësi me ta krye. Ndërsa nëse s'ka mundësi me ta kry jo është shirk palca e shirkut. Andaj çka i takon vetëm Allahut është shirk. Dhe këtu futi meselet bashkëkohore. Prej sendeve të cilat quhen kodifikim, ligjvënie. Ligji Dhe vënia e ligjit kujna i takon? A i takon vetëm Allahut te bareke ve teala edhe dikujt tjetër? Kjo është meselja. Ata që e kanë pre se veç i takon vetëm Allahut nuk kanë problem mi kuptu çështjen. Ela lehul khalku wal emru. A nuk i takon atij krijimi dhe gjykimi? Çka kanë bërë njerëzit? Atij krijimi, gjykimi leje këtu. Kështu, e kanë nda ajetin. Ela lehul khalku. A nuk i takon Allahut krijimi? Wal amru, Dhe gjykimi. Çka kanë thënë njerëzit? El amru ileyna, Gjykimi neve. A khalqu, Krijimi, S'ka mundësi. Dietarët kanë thënë, pse Allahu e ka bashkangjitë gjykimin me krijimin? Ibn Kathiri thotë, Për me na tregu se Ai çka ka të kriju, qaj të gjykon. Ela lehul khalq, A nuk i takon krijimi Atij? Këtë e kanë pranuar krejt. Andaj dietarët kanë thënë, Allahu e ka pru atë çka e kanë pranu krejt për me vërtetu atë çka kanë polemikë. ajetin e njëjtë. Ela lehul khalq, nëse i pyet njerëzit, a nuk na ka kriju Allahu xhalla wa ala? Po. A është krijuesi absolut? Po. A ka mundësi me kriju dikush pas Allahut? Jo. Kush na furnizon? Allahu. Kujt i takon gjykimi? E kjo varet prej leverdisë. Kështu njerëzit lujnë me ajetet e Allahut te bareke ve teala. Andaj thotë Ibn Kathiri, e ka pru atë të cilën e kanë pajtu krejt njerëzit, për me vërtetu atë të cilën kanë polemikë dhe kanë kontradikta. Andaj, ajo që i takon vetëm Allahut xhalla wa ala, nuk kanë mundësi njerëzit me prek në çështje. Nuk kanë njerëzit mundësi me prek në çështje ngase është sifat i vetëm i Allahut te bareke ve teala, ela lehul khalku wal amr. Mani në mend ky ajet është thelb në këtë meselë dhe argumenti më i qartë në këtë meselë. A i takon, nëse ti ja ke vërtetu Allahut krijimin, duhesh me vërtetu, vërtetu edhe gjykimin. Pse? Ejukum, cili nga juve, është ahsenu amele, ma vepërmirë. Ma vepërmirë, ka thanë Fudejl ibn Ijadi, ma vepërmirë kuptohet, ma i sinqertë për hir të Allahut xhelle ve ala dhe në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Andaj kjo është një meselë shumë e madhe, të cilat në kohën e sodit, edhe në kohët e kalume gjithmonë iblisi e kanë përmendë dietarët E ka përmenë Abdurrahman ibnul Xhauzi, Ibn Qayim, Ibn Taymija, edhe kështu me radhë dijetarët para tyre, e kanë përmenë se Iblisi ma së shumti çka i nget njerëzve ju rrin çështjen e akides. Ndërsa e kundërta është tek njerëzit. Njerëzit sot ma së shumti çka i kushtojnë vëmendje janë çështje të cilat s'kanë të bëjnë me akiden. Ndërsa akidja është sendi ma i pavlerësum tek ata. Sendi ma i madh është ma i vogël te ata. Sendi ma që shumë më së shumti duhet mi kushtue na zell edhe mu lodhë Në këtë çështje njerëzit nuk lodhën. Dhe shejtani ja u ka bë aq të vështirë njerëzve, aq e rënë është kjo çështje, saqë vetëm me lejen e Allahut te bareke ve teala, kujt Allahu xhelle uala i ka dhanë sukses, ata me me fuqinë e Allahut xhelle uala dhe me diturinë çka e kanë për Allahun xhelle uala i kushtojnë rëndësi kësaj çështje. Andaj na si musliman duhet njerëzit mi kthy në këtë çështje. Duhet mi kthie në fenë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam kristale pa njolla hiç, pa njolla, pa bërllogje të akideve të ndryshme. Qoftë edhe një mendim i gabum me e largue prej muslimanëve. Me e largu qoftë edhe një mendim të gabum çka nuk i takon Allahut xhalla u ala e njerëzit mos me besue, ashtu, andaj hoxha e ka pru këtë ajet të parin, pastaj e ka prue fjalën e Ibrahimit alejhi selam dhe na e përmendëm Shkurt, fjalën e Ibrahimit, kur ka thënë Ibrahimi alayhis salam, "Wa junubni wa baniya an na'bud al-asnam." Tham Ibrahimi alayhis salam është baba i pejgamberëve. Ma i miri i pejgamberëve pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky pejgamber, i zgjedhur i Allahut, miku i Allahut xhalla wa ala, sakrifikuesi ma i madh për hir të Allahut xhalla wa ala, e ka ba qët dua çka na po thojna, se njerëzit janë tu e neglizhu. Wa junubni wa baniya an na'bud al-asnam. O Allah, banë mua me një anë edhe shirkun me një anë. Wa baniya dhe pasardhësit e mi an na'bud al-asnam. Mos t'i adhurojna putat. Dikush këta nuk e ka kuptu këtë ajet. Nuk e ka kuptu se me pas kuptue se ma i kryesori në teuhid lutet me këtë dua, nëse ja kish çel Allahu xhallahu ala prej urtësive, veç me vu pyetje, Nëse Ibrahimi asht lut qeshtu, çka më takon mua? O Allah, largom pi shirkut mos ma mundso me ra në shirk. Ndërsa ai është dërgue si si qortues pi shirkut. Ndërsa për vetveten e vet ka pas frikë prej Allahut te bareke ve teala. Andaj, sa është ilmi ma i madh i robit për Allahun, qaq ma shumë tutet me i ba shirk. Se njeriu kur e njeh Allahun xhelle ve ala, tutet me i ba shirk. Andaj Xhibrili alejhi selam, melaqja ma e madhe, Ai i cili e ka të autorizum prej Allahut xhalla u ala zbritjen e shpalljes. Kur e ka kriju Allahu xhalla u ala xhehenemin ka çajt. Hadith të cilën transmeton Ebi Ibn Ebi Dunja dhe Imam Ahmedi në Musnad se Xhibrili ka çajt kur e ka kriju Allahu xhalla u ala xhehenemin. Pse? Ka thonë nuk na ka kallzu Allahu për kanë e ka kriju. Edhe tutna se mos po baj mëkat, edhe më hedh aty. Pse dijetarët kanë thonë? Pejgamberi sa për ditë ka bë këtë doa. Për ditë ka bë doanë me lut me lut Allahun xhelalu ala me qëndrua në tauhid. Ngase hadithet të cilat kanë me ardh, pastaj janë hadithe të cilat tregojnë se mes robit dhe xhenetit është një sekond. Apo mes robit dhe xhenet, xhenemit është një sekond. Cili është ai sekond? Ai është sekond me e pa melaçin kur të vjen me ta marr shpirtin. Dhe ai sekond është i panjohur për të gjithë. Për të gjithë njerëzit kurkush nuk e di kur është ai çast. Exhelen musemma, exhel i caktuar prej Allahut xhelle ve ala nuk e di kurkush. Andaj hoxha pastaj ka me përmend Kurbul abdi minel xhenneti ven nar. Afërsia e robit mes xhenetit dhe zjarrit. Ngase hadith ka ardhur xheneti dhe xhehenemi janë afër njënit prej juve sa peni i këpucës. Pse? ngase veç mes tyne, mes tyne dhe dhe dhe bashkangjitës në ata është vdekja. Dhe vdekja është e panjohur për çdonjonin prej neve, andaj sa është ilmi ma i madh, dituria me emrat e Allahut te bareke ve teala dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala ma i madh, n'gjoksat tonë, mendjet tona, aq ma shumë është i madh,